أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon mu na fatoyin rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin mu Dr. Shak Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo wato babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke jami'ar Bayar anan Kano za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambar waya wato takwas biyu. tara takwas bakwai hudu sufuli takwas biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma akan lambar wato sifili takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu daya uku sifili takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato facebook akarmakallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh har yanzu muna cikin bayani akan abubuwan da suke haɓakawa bawa imaninsa bayan mun san cewa imani yana karuwa yana raguwa yana karuwa ta hanyar yi wa Allah da'a yana kuma raguwa ta hanyar yi wa shaidan da'a daga cikin irin abin da yake karawa mutum imaninsa akwai wato duba duba na tsanaki zuwa ga addinin musulunci da kuma irin kyawawan abubuwan da ya kunsa mutum ya dubi addinin musulunci ya ga yadda addini yake da kamala ya kunshi abubuwa masu kyau ta fuskar aƙidarsa ta fuskar ibadoji ta fuskar akhlaq ta fuskar mu'amala zai gane cewa babu shakka wannan addini ne da Allah ta'ala ya zaɓarwa bayansa ya zama shine addinin karshe shine addinin da ba za su samu kuɓuta ba sai da shi ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الله تعالى يتي duk wani wanda ya nemi wani addinin da ba musulunci ba to ba za a karbi wannan addini daga wajensa ba kuma shi a lahira yana daga cikin hasararru idan mutum ya yi duba na tsanaki ya ga yadda Allah ta'ala ya kammala wannan addinin ya zama addini ne kamili babu wani bangare na rayuwa ko wani bangare na ruhi ko wani bangare na jiki da jiki ko ruhi ko rayuwa take bukata face addinin musulunci ya kunshi wannan bangare ya yi sa bayani daki-daki dalla-dalla da za a fahimta Allah ta'ala ya fada wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da wannan al'umma ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau na cika muku addinin ku a yau na cika muku addininku al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'ima ta gari wa raditu lakum al-islam dinan kuma na yarje muku musulunci a matsayin addini idan mutum ya tsaya ya dubi wannan zai gane cewa Allah ta'ala ya zaba wa halittarsa addini mafi kamala mafi cika wanda ya tattari dukkan wata ni'ima ta duniya da lahira kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walakinna Allah habbaba ilaykum iman وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون سيدي الله حبب إليكم الإيمان ya sanya muku san imani a zuciyarku wazayyanahu fi qulubikum kuma ya kawata shi a cikin zukatanku idan bawa ya tsaya ya kalli abinda musulunci ya ƙunsa wato abubuwa masu kyau masu banƙaye. zai kasance imani shine mafi girman abin da yake soyuwa zuwa ga zuciyarsa mafi kyan abin da yake gani zai ɗanɗani halawa wato ɗanɗano na imani ya ji wannan a zuciyarsa zuciyarsa ta yi ado ta yi kyau ta zama wato wadda take cike da haske kamar yadda gaɓoɓinsa za su yi kyau su yi nagarta ta hanyar ayyukan da imani yake koyarwa abinda musulunci ya zo da shi na shari'a abu ne da kwakwale suke riskarsa kuma kwakwalwa ba za ta iya riskar wani abu ko wata shari'a ko wani tafarki ko wani gwadabe wanda ya fi na musulunci kyau ba ba za ta iya ma wato tunanin wani wanda yake daidai da musulunci ba wato babu wata hanya ta rayuwa ko wata shari'a ta zamantakewa da dan adam zai samu wacce take ta fita musulunci ko wacce ke daidai da musulunci balle wacce ta fita ta musulunci babu abin da ya kai abin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ya zo wani al'umma da shi na shari'a babu wanda ya kai shi kyau babu wanda ya kai shi nagarta babu wanda ya kai shi tsaruwa kuma babu wanda ya kai shi wato samarwa dan adam nutsuwa a cikin zuciya za mu ga cewa dukkan wani abin da mutum zai riki a rayuwa ya dauke shi a matsayin wani abin da zai samar masa nutsuwar zuciya da kwanciyar hankali ba Allah ba ba musulunci ba ba abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to babu shakka wannan ya rike iska bai rike abin da zai samar wa kansa sa'ada ba zaka same shi kowane irin kowace irin ni'ima ta rayuwa yake a ciki to zaka same shi ba mai kwanciyar hankali bane ba mai nutsuwar zuciya bane za ka same shi kullum cikin fargaba yake bai san abin da gobe ta tanadar masa ba bai san abin da zai kai ya komo ba bayan mutuwarsa amma wanda yake musulmi wanda ya imani da Allah ya yi imani da ranar lahira ya yi imani da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ya yadda cewa komai daga Allah yake kuma zuwa ga Allah yake komawa ya yadda cewa Allah ta'ala da ya halicci halittunsa bai bar su hakanan sakakai ba bai bar su hakanan a watsa ba kuma bai yi su haka nan babu hikima ba ya tanadar musu abin da za su yi su samu kyakkyawar rayuwarsu a nan duniya kuma ya tanada musu kyawun sakamako idan sun masa biyayya a lahira mutumin da ya yarda cewa Allah ta'ala wanda ya halitta shi ne ya fi sanin abin da zai kyautata wannan halittar ala ya alamu man khalaq wa huwa latiful khabir babu shakka wannan shine zai samu nutsuwa a cikin zuciyarsa shine zai samu sa'ada a cikin zuciyarsa shine zai samu kwanciyar hankali a rayuwarsa sabanin wanda yake bai yarda da abin da Allah ta'ala ya aiko da annabawa da shi ba bai yarda da cewa Allah ta'ala shi ke tsara wa ɗan adam abin da zai yi ya samu sa'ada ba ya samu jin daɗin rayuwar duniyarsa da ta sa ba babu shakka wanda yake cikin irin wannan yanayi rayuwarsa takan zama rayuwa ce mai mawuyacin hali rayuwa ce wacce ke mai wahala ko da kuwa wasu abubuwa sun kewaye shi waɗanda ɗan adam yake ganin su ni'ima ne shi yasa ubangiji ala yake cewa duk wani wanda ya kauce wa hanyar Allah to wannan yana da wata rayuwa ta kunci tana da wata rayuwa ta wahala wata rayuwa wacce take ta takuruwa ashe kaga idan bawa ya yi imani da Allah ya yadda cewa shi ne sonsa na koli babu wani abin da yake so sama da shi ya so mutum don Allah ya ƙi shi don Allah ya ƙi kafirci kamar yadda yake ƙin ya gan shi a cikin wuta to babu shakka wanda ya samu ɗanɗanin imani kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce salatun man kunna fihi da halawatal iman أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكهر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار النبي صلى الله عليه وسلم يتي أبوه uku لدك suka kasance tare da shi to wanda ya samu dandanan imani dadin imani a zuciyarsa ya kasance Allah da manzansa su suka fi soyuwa gare shi sama da abin da ba su ba kuma ya so mutum ba don wani abu da sai don Allah sannan kuma ya ki ya kyamaci komawa kafirci kamar yadda baya son a jefa shi a wuta don haka duk mutumin da zuciyarsa ta kafu da imani duk mutumin da imani ya ratsa kokon zuciyarsa ya kewaye jikinsa gaba daya to abu shakka wannan zai yi zaɓi a jefa shi ma cikin wuta sama da ya bar addininsa wato da za a ba shi zaɓi tsakanin barin addininsa kwata-kwata ko a jefa shi cikin wuta to zai yi zaɓi a jefa shi cikin wuta ɗin ya ƙone sama da abu wato ya bar addininsa kwata-kwata shi ya sa sallallahu alaihi da ya cewa an an kara an yauda da kufri kama kara an yi kuzafa finnar. <clears throat> to wanda kuma duk imani ya riga ya ratsa zuciyarsa ya yi ƙarfi a cikin ransa to yana da wahala kwarai-kwarai da gaske a iya ɓamɓare masa wannan imanin ko a raba shi da shi saboda ya riga ya ɗanɗane shi ya ji daɗin shi ya ji irin ni'imar da ya take cikinsa don haka ba zai taɓa yadda ya rabu da wannan ba da zai ɗauki kowane abu yana da sauƙi rashinsa da rashin samunsa sama da rashin imanin da yake zuciyarsa shi yasa lokacin da shirakul ya tambayi abu sufiyan game da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tambayarsa cewa shin mutanensa da suka yadda da shi sukan bar imanin su su yarda sai abu ya ce cewa herakl ai ba sa yadda su saki imanin su yarda sai ya ce to ai haka daman imani yake haskensa idan ya ratsa zuciya wa haka za al'imanu iza khalaqat bashashatuhul qulub don haka da wuya mutumin da imani ya riga ya yi karfi a zuciyarsa ya yi kanta a cikin ransa a ce wannan mutum ya yi ridda ya bar musuluncinsa saboda mai saboda abin da yake samu a cikin wannan imani na ni'ima da daɗi na jin daɗin rayuwa ba zai taɓa yadda ya rabu da shi ba shi sa wasu daga cikin magabata suke cewa lauya alamul muloko ma nahnu fihi minan ni'ma la jaladuna alaihi bisiyab da a ce masu sarauta sun san irin jin daɗin da muke yi wato alaƙanmu da ubangiji irin abin da ta gadar mana na kwanciyar hankali da nutsuwa da jin daɗin rayuwar mu da a ce sun san irin wannan jin daɗin da muke yi to da sun yi rigima da mu ko da da karfin bulala ne ko da karfin tuwo ne su kwaci wannan ni'imar da muke ciki to amma ba su sani ba shi yasa suke ganin su abin da suke ciki shine ni'ima mu kuma abin da muke ciki shine wahala don haka samun imani wato samun imani ya mutum ya fahimci abinda yake cikin imani da abinda yake cikin musulunci na mahasin kyawawan ɗabi'u da kyawawan halayya da kyakkyawar mu'amala wannan zai haɓaka imanin mutum zai sa imanin shi ya ƙaru sama da wanda bai samu wannan fahimta ba dangane da addinin musulunci Allah ta'ala ya ganar da mu da ƙara ba mu fahimta fahimta nagartacciya game da addininmu amin sun ma'amin malam tambaya ta farko tana cewa mutum ne ya yi wa matarsa saki uku daban-daban sai kuma ya ce in kin yi aure da sauran rabo in kin fito zan dawo da ke amma bai ce ta yi auren kisan wuta ba to yaya wannan aure yake a shari'a idan mutum ya ce wa matarsa in ta yi aure ta fito zai kuma mai yadda ita wanda baya hana idan ta yi aure din wancan auren bai samu wato tsayawa ba har ta fito ya aure ta saboda abin da aka hana shine mijin ya haɗa baki da wani mutum can daban akan cewa gashi nan yi wa mata ta saki uku ni kuma yanzu ina so mu koma don haka ina so ka taimaka mun ka aure ta watakila ma ya yi masa tayin sadaki ya ce zan ba da sadakin auren watakila ma ya yi masa tayin wasu makudan kudade ban da sadakin ce zan biya kama jinga amma ina son ka aure ta ka sake ta bayan ta tari domin ta dawo ta ci gaba da zama matata wato domin ta dawo in aure ta ci gaba da zama matata wannan shi aka haramta idan da mutum zai yi wannan ya hada baki da wani ya auri matar ko ta sani ko bata sani ba ya aure ta da haɗin bakin mijin farko sannan ya sake ta don ya halatta wa mijin farko to bata halatta gare shi ba kuma wancan auren da aka yi shi ma ba aure aka yi ba an yi baɗala ne an yi saban Allah ne kuma Allah ta'ala zai kama shi wannan miji na biyu domin annabi ya ce Allah ta'ala ya la'anci al-muhallil ya la'anci wanda yake yin auren kisan wuta da wanda ake masa auren kisan wuta da shi wanda ya auren dan ya kashe wata wuta wato ta saki uku da shi wanda aka yi auren wato saboda shi Allah ya la'ance su to abinda Allah ya la'ance shi ba zai taba zama daidai ba wannan aure ba aure ne kuma ba zai halatta wa miji na biyu ba ita wannan mata amma abinda shi da mata matan ne suka yi ba da shi mijin ba ba da shi miji na biyu ba shi ta ce da mijinta ko kuma ita ce a karan kanta amma ba ta haɗa kai da miji na biyu ba take ganin za ta yi aure amma tana ganin auren da za ta yi fitowa za ta yi aure na biyu to wannan baya haramta auren na wato sake auren na biyu din abinda dai ba a so shine a yi jinga da shi wanda zai aura tunda in bai sani ba ba jinga aka yi da shi ba ai shi ya mallaki saki zai iya cewa in kin yi aure kika fito zan sake auren kuma in ta aure na biyu din ta ji cewa ma ai na biyu din zamanta da shi ya fi a kan zamanta ta na farko ta fi jin daɗin zama da shi kyautata kyautatawarsa ta ga cewa ai yanzu ma ne ta ce jin ta yi aure to kaga ai wannan ba ma yadda za a yi ta fito ko da shi can ya ce mata in ta fito zai aure ta saɓanin idan haɗa baki aka yi da na biyu wataƙila ma aka yi farashi da shi aka yi kuɗi da shi aka biya shi to zai ji tsoron karewa na alkawari so idan mutum ya faɗa matar shi kamar yadda wanda ya faɗa matarsa cewa idan ta je ta yi aure ta fito zai ci gaba da aurenta wannan ba zai hana aurenta ba in ta yi auren kuma har in ta fito ɗin sai tambayar da ta fito daga garba ya ce malam wani sahabi ne ya fara rubuta basmala a cikin alkur'ani kuma me yasa to shi alkur'ani da bismillarsa da surorinsa duk tare suka sauka abu ne daga Allah daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ba wani ne ya zo ya kakkara bismillah ba in ma wani ya gaya maka cewa wani ne ya kara bismillah a cikin alkur'ani to ba gaskiya gaya maka ba duk wata bismillah tana cikin alkur'ani kawai dai abin da ake magana shin aya ce daga cikin wannan sura ko ko wata aya ce mai zaman kanta kamar a fatiha ana maganar cewa bismillah aya ce a cikin fatiha ko ko a'a ba a cikin fatiha take ba amma kasancewa ta alkur'ani wannan babu sabani akai don haka babu batun cewa wani sahabi ne ya fara rubuta bismillah a cikin alkur'ani da ba a bismillah za mu ga ai tsakanin suratul tauba da suratul anfal da suratul tauba babu bismillah inda a ce kawai haka nan da ra'ayi ake bar rubuta bismillah shikenan sai a rubuta musu bismillah kamar kowace sura amma gashi ta nan haka ake karantawa in an gama suratul anfal sai dai a shiga cikin suratul tauba kai tsaye ba tare da an rabe su da bismillah ba kaga wanda ya kara tabbatar maka da cewa su rubuta bismillah din ba wai ra'ayi bane ba wai wani ne yake ganin dama kawai ya kara bismillah ba don haka babu batun ma wani sahabi ne ballantana a yi tambayar bai yasa na'am sai tambayar da take cewa malam Allah ya bani karuwa na sanya wa dan suna Shirin sai wasu suke cewa bai halatta bana canza ni kuma na san akwai mai irin wannan sunan shin malam ya halatta ko bai halatta ba to dama abinda ake bukata ga suna ya zama na suna ne da bai kunshi abinda musulunci bai yadda a sawa yaro shi ba wato kada ya kunshi sunan da yake kunshe da tazkiyatun nafs misali da zama akwai tsarkake kai akwai wato mutum ya tsarkake kansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi eh, ya ga wata ya tambaye sunanta ce barra barra shine mai biyayya annabi sallallahu alaihi ya ce a'a ya canza mata suna zuwa zainab eh, kaga eh, barra kamar a ce mata barra ta ce na'am kamar ana tana tsarkake kanta Allah ce wala zakku anfusakum huwa alamul wanittaka kada ku rika tsarkake kanku shi ya san wanda yafi yafi tsoron Allah saboda ka ba a san sunan da yake kunshe da tsarkake kai kama a ce kakace mutum ta kiyu mai tsoron Allah shi ko yana na'am kai ta kai mai tsoron Allah shi ko yana na'am kaga wannan akwai akwai wanke kai mutum ba zai wanke kansa ba duk kowa da ka gani ana buƙatar ya kasance mai cike da tsoro abin da ya aikata ya karɓa ko bai karɓa yana da kyau ya zama yana jin wannan a yana tsoron ko ba a karɓa ba yana fatan an karba amma in har ya sa kai cikin masu takawa kaga kenan ya yadda an karba kawai da aikinsa ma kawai Allah ya karba inda ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqin so kai ya zama akwai tsarkake tsarkake kai a cikinsa sannan kai ya zama kuma yana dauke da wata mummunar ma'ana kai ya zama akwai wata mummunar ma'ana a ƙarƙashin sunan wato kamar a sawa mutum suna da kai da ka kaji shi zaka zaka jintsara fuska su zaka je na yana dauke da ma'ana wacce ke wato memoni kamar kamar a sawa mutum suna murra da a jahiliya suna sa mutum murra murra shine mai ɗaci mutum ba za ka so ɗanka ya zama ana kira shi ɗata ba ɗata kaga ba daɗin ji eh, ko a sawa mutum alhimar jaki kaga ba suna bane mai daɗi jahiliya suna irin wannan sa waɗansu jaki eh, ko a sa mutum harb yaƙi kaga ba shi ma ba kalma bace mai daɗi tunda yaƙi ba wani abin so bane kai kai kai fatan ka samu kanka cikin yaƙi ko ka saka ta samu kanka cikin yaƙi ko a sa waɗa alharik wato a ce sunan shi dan yaron gobara ne irin wannan sunayen ba a san ba a san su ko hazan wato damuwa kamar yadda sa'id bin musayyib sa'id bin musayyib ibn hazan kakan su hazan yake cewa ba mu gushe ba muna ganin damuwa haka a cikin dangin saboda wannan sunan na kakansu ya kamar yayi tasiri wani yazo cikin abin da yazo gurin na Umar ce ya sunanka ce ai sunan shi gobara yace to kaje garin ku kaje ka koma gida yana koma ya samu gidansa ya kone so ba a san sunan ya kasance da wata yana dauke da wata mummunar mummunar ma'ana hakanan kada ya zama na an jingina ma wato an bautar da wani ga wani Allah kamar a ce a ce masa abdushams bawan rana ko abdul kamar bawan abinda ko abdul husayn bawan ko abdul rasul duk wannan ta'abid ne li ghairillah ba za ka sa wa ɗanka suna ka jingina shi a matsayin bawon wani ba sai dai ka ce abdullah abdurrahman abdurrahim abdulmalik eh, abdurrazak irin da waɗannan sunaye wanda sunaye ne na Allah ta'ala so sannan akwai sunaye da ba su a ɗauke da wato wani mahzur amma kuma ba watakila ba su da wata ma'ana in ka tambaye mutum yi ma'anar ka zaɗin da ka sa wa ɗanka shi dai kawai da ya dai ga dama ya sa masa wannan suna shi ba ba koda yana da ma'ana watakila ce ba wata ma'ana ba ce babba ya sa ɗansa sunansa kara shi ya sunansa ka ce kara na sa masa to kara mai kenan zai eh, haka dai na ga in sa masa kara to ba cewa ya yi haramun ya ga dama ya sa tun da kara ba wai mummunar ma'ana ba ce ba kuma bautar da mutum ne ga wani allah ba ah, so wa kuma tsarkake kai ba ne kaga irin wannan ba za a hana ba duk da dai cewa an so yana da kyau a samu suna mai asali annabi sallallahu alaihi ya kudaitar da asa sunan da yake an jingina shi zuwa ga abdullahi ko abdurrahman sannan ko ka sa sunan wani babban mutum a tarihi wanda ya jidimta wa musulunci sunan wani sahabi ko sunan wani tabi'i ko sunan wani babban malami to wanda yana da kyau domin a cikin sa akwai alfa'alul hasan akwai kyakkyawan fata shi ma yaron ya tashi ya gaji irin ɗabi'u da halayya na mai wannan suna to in mutum ya ƙi yin wannan ɗin ya ɗauko wani suna wanda shi dai ba mummunar ma'ana ce da shi ba amma kuma ba shi da wani dogon asali to shi ma wannan ba komai ba za a hana shi ba amma an so ya sa mai asali idan ka ce shuraim kana nufin ah, wani ne wanda kake ganin babban mutum ne mai tasiri kyakkyawa da amfani a cikin al'umma kaga cewa ba za ka sa wa ɗanka wannan sunan don shi ma ya samu irin wannan ɗabi'u ko shi ma ya zama mai amfani ga al'umma wannan babu wani abu sharaɗi dai kai ya zama sunan yana kunshe da ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa a baya na'am sai tambayar da ta fito daga adam abuja ya ce malam shin za a iya ba da zakka zan iya ba da zakka ta kafin lokacinta ta yi eh ba a hana a bada zakka ba kafin lokacin ta dama abinda ba a so shine ka jinkirta haƙƙin masu haƙƙi lokacin da ya kamata ka ba su zama da baka su a wannan lokaci ba amma dan ka gaggauta ta wannan akwai ma ihsani a ciki wato akwai ihsani a ciki ana gabatar da abu kafin sharaɗinsa in ce sharaɗin zakka ko sababin wujubin zakka kafin kafin sababinsa ana gabatar da abu kafin sababinsa ce sababin wajibcin zakka shine ta shekara wato nisabi ya shekara a hannun mutum to sai ya zama na kudin ya kai nisabi bai shekara ba mutum ya ga zai fidda zakkarsa kafin lokacin insani ya yayi kyautatawa yayi don haka idan mutum misali yana zai fidda zakkarsa ne a cikin watan shawwal ko a cikin watan zulqa'ida sai ramadan ya zo sai yake ganin bara yayi zakkarsa a cikin ramadan domin ya samu falalar ah, ayyukan kwarai a cikin wannan wata mai alfarma sai ya fitar da zakkarsa a lokacin to kaga wanda ya kyautata ma ya kyautata kansa kuma ya kyautatawa su waɗanda zai ba ma zakka ɗin tunda ya yi ta kafin ma lokacinta watakila suna cikin bukata a lokacin suna bukatar eh, wanda zai taimaka musu ya ɗauki zakka ya basu kaga anan ya taimaka musu inda a ce ya rike ta sai lokacinta to watakila ah, su shiga wahala to wannan kyautatawa ce amma ba a yadda ba ka jinkirta zakkarka hakanan babu wata larura babu wani dalili karfa kawai sai dan kana harin ka samu wani lokaci mai falala wato kamar ramadan mutum ne ya kamata ya bada zakkarsa a cikin rajab ko a cikin sha'aban ne daidai lokacin shekarar sai ya ga ce ka shi yana son ya samu falalar wato sadaka a lokacin azumi don haka bara ya jinkirta zakkarsa sai ramadan ya kama to kaga wannan ba haƙƙinsa ba ne tun da haƙƙin talaka ne yayin da lokacin nan ya yi san a basu kayansu ba zai aje kayan wasu ba ya rike kayan wasu da zummar wai shi ya samu wani lada ba za ka samu lada ba da rike kayan haƙƙin mutane a hannunka ka ce kuma kana san lada ba wani lada za ka samu saboda ka idan har zakarka ta kama za ka fitar da ita ne a lokacin kafin ramadan to ka fitar da ita kafin ramadan babu ba bai halatta ka rike ta ba ka ce sai ramadan yayi saboda haka ka kara wata biyu ko uku akai wannan bai halatta ba amma in dan jawo ta za ka yi za ka bayar da zulkihajjiya ne ko zulkaila ka dawo da ita ramadan kaga wannan ka taimaka wa shi wanda za a bawa anan babu komai sai tambayar sulaiman sulaiman sheka ya ce malam menene hukuncin irin faɗakarwar da wasu suke yi ranar juma'a kafin hudu ba so a ranar juma'a kafin hudu ba babu shakka a sunna akan yi salloli akan yi raka'o'i kamar yadda na abdullahi dan umar yakan fita da wuri domin ya samu wasu raka'o'i kafin kafin liman ya zo ya fara hudu ba kuma a cikin hadisin sa'i da wani sa suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam a cike ke cewa wa sallama kataballahu la man bakkara wa abtakara wa sala wa abtasal wa sallama kutiba la wa jaa il jum'a wa kutiba la ya sallaci abinda Allah ya rubuta mishi kare kenan ana yin nafilfilu zaka yi karatun qur'ani zaka iya zikiri zaka yi tilawar abin nan to za iya fadakarwa kafin zuwan liman ko ba za iya fadakarwa ba wasu na cewa ba za a yi ba saboda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi ana zama ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana da'ira ya hana ayi halaka ayi halaka ayi da'ira da'ira a cikin masallaci wata rana ya shigo ya ga sahabbansa sun yi da'ira da'ira a juma'a yake ce mali arakum izi fana ha'an at-tahalluq fil masjid yawm al-jum'ah an ومنع عن التحلق للحديث masjid yawm al الجمعة annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya ga sahabbansa sun yi da'ira da'ira ana tattaunawa san ga wani rukuni can suna tsira ga wasu suna hira ga wasu annabi yake ce ya na ganku jama'a jama'a wato ya na ganku a warwatsa kun zama jama'a jama'a to daga lokacin ya hana arka halaka a cikin musallaci to wannan wasu suka ce ba za a yi halaka ko da na ilimi bane ko da wasu suware can suna karantarwa wasu suware can wani yana karantar da su wasu suware can wani yana karantar da su ba za a yi ba saboda wannan hadisin duk da wannan hadisi wasu malamai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan saboda yanke sahu in aka yi haka kaga an wargaza sahu babu magabatin sahu kuma don da halaka halaka halaka da'ira ce da'ira ce za a yi kuri daya yana magana ko ana tattauna gaba daya don haka amma idan za a jeru a lokaci guda a cikin sahu a samu mutum guda don ya tashi ya yi nasiha ko ya ja hankali akan wani matsala su malamai suna cewa wannan babu komai saboda hadisi ya tabbatar da abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda hakim ya fitar da shi a cikin musadrak nashi cewa abu huraira ya kasance yakan fito ya tsaya jikin mimbarin ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya karanta wa mutane hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sha haddathana rasulullahi as-sadiq al-masduq ita karanta musu hadisan annabi sallallahu alaihi har lokacin da zai ji fitowar liman sannan sai koma ya zauna liman kuma ya hau bari ya ci gaba da hudu ba kace to a lokacin Abu Huraira yana yin wannan babu babu wani wanda cikin sahabbai tunda lokacin sahabbai suna nan babu wani wanda ya ya hana Abu Huraira babu wanda ya jawo abu hurairar kunne ko ya taka masa birki ko ya ce abinda yake ba daidai ba ne su kaga wannan kamar wato yarda ne su sahabban da suke nan suka yi akan abin da abu huraira ya ce don abu huraira ya rasu shekara ta hamsin da tara daga akwai sahabbai da yawa a lokacin don haka ya kasance yana faɗakarwa a wannan lokaci akwai ruwaya a cikin musannaf ibn abi shaiba akwai abdullahi ibn abdullahi bin busur shi ma sahabi da ya kasance yana irin wannan yana faɗakarwa ranar juma'a kafin fitowar liman to waɗannan wannan aiki na sahabbai da kuma wasu daga cikin tabi'ai su ma an samu suna yi a manta ba kamar ibu sirin shi ma ya kasance yana irin wannan to wanda sa suka ce magabata sun yi wannan illa iyaka dai sharaɗi kada a sanya shi wani ɓangare ne daga cikin wato sallar juma'a to a dinga dauka cewa kamar idan da ma za a yi zo sallar juma'a ba a yi wannan bayanin kafin juma'a ba kamar sallar juma'a ba bata cika ba ko an bar wani abu nata wato a ta'allaka abin da ita sallar juma'a din ko da ita ranar juma'a din tun aka yi haka an zo da wani abu ƙari an zo da wani abu da a cikin addini amma in ba da wannan ba ne kawai an yi amfani da ranar ne domin a karanta mutane hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko a faɗakar da su kan wani abu muhimmi kafin liman ya zo ko a fassara musu hudubar da ake da ake sa ran liman zai yi a lokacin wannan babu wani abu a cikin insha Allah na'am sai tambayar da take cewa malam menene hikimar da ke sanyawa idan wani zai musulunta sai a kawo shi gaban liman yayin da ake hudu ba ta sallar juma'a to idan mutum zai musulunta ba a san jinkirtawa ba a san mutum yazo zai musulunta a dakatar da shi a ce sai an gama sallah kuma galibi daman mutum zai musulunta akan kai shi gaban wani wanda ya san abin da zai gaya mashi ya san irin kalmomin da zai gaya mashi domin ya zama ya karɓi musulunci ne ta hanya sahihiya kada ya je a hargitsa masa batun sha'anin musuluncinsa ko a sa masa wasu sharuɗai wanda musuluncin bai ɗora masa ba wataƙila ma daga nan a baza shi so idan har liman yana hudu ba aka bukaci ko wani ya zo zai musulunta to ba za a ce a dakata ba ko dai a bashi musuluncin daga waje in akwai waɗanda za su iya bashi musulunci daga waje za su iya bashi in ba za in babu ko ana son dai a ga shi kansa ya ji cewa dai an darashta shi ai liman ne ma gaba ɗaya ya bashi musulunci wannan shi kansa wani abu ne yana da yana da hikima kwarai a zuciyar shi wanda ya zo musulunta ya ga cewa har gaban liman aka kai shi ya yi kalmar shahada to wannan yana da kyau wani liman dole katsa hudu ba ya yi wannan wato shi liman yana da dama ya katsa hudu ba ya yi magana duk da wanda yake so abinda ba a so kai ka katse wato ka yi hira da wani ko ka yi magana da wani wanda ba liman ba inda liman za ka yi magana da shi lokacin da yake hudu ba a ce akwai wani abin da kake ganin ya dace a ce a lokacin liman ya faɗa ko wani abu da ya shige maka duhu ko wani abu kamar yadda al'arabi annabi yana kan mimbari yana hudu ba ya zo ya gaya masa cewa gari fa ba ruwan sama ga shi dabbobi sun fara halaka shuka ta fara bushewa gulabe sun fara kafewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya addu'a kuma akai ta ruwa ma mako tun daga lokacin kafin ma annabi sallallahu kafin ma a gama sallah a tafi gidan ruwa ya barki sannan akai sati ana yi akai sati ana yi har ruwan ya fara barna a cikin gonaki da gidaddaji yana rusa su yana lalata gonaki sannan sai kuma aka sake shigowa ko dai shi wancan na farko ko wani daban zai rasulullah ah, abin nan fa dabbobi fa sun fara mutuwa shuke-shuke sun fara lalacewa hanyoyi sun fara cika da ruwa hanyoyi sun fara yankewa ka roki Allah ya tsagaita mana wannan ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya kaudar da ruwan daga garuruwa ya fudda shi can bayan gari ko cikin gonaki ko cikin wasu. to kaga wannan ana cikin huduban ne shi wannan mutum yayi magana ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam matsala ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya hantare shi ba ko ya masa inkari ya ce kai ya kai haka bayan ana hudu ba ba a magana ba ko ba a kula liman to wannan liman kuma shi ma in yaga zai yi ma wani magana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam hudu ba wani ya zo ya zauna bai sallan nafila ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi shine sulaikul ghafwani kai sallah ce a zuci ta shi kai sallah raka'a biyu to irin wannan duk ya halatta to ballanta na ko musulunci wanda shi ne kashin bayan komai idan mutum ya zo zai musulunta aka dakatar da shi aka jinkirtar da shi in ya mutu fa kafin lokacin kaga an dau alhakinsa ya shi ya zo musulunta ba a ba shi kalmar shahada ba an bar shi ya mutu don haka a wannan lokaci ana iya dakatawa a musuluntar da shi kuma a ci gaba da hudu ba wani abu eh. sai tambayar da take cewa malam shin ya halatta idan ɗalibai sun sauke ƙur'ani a yi taro a gayyato manyan mutane kamar yadda ake yi a yanzu haka to don kawai a makaranta za a yaye wasu dalibai a yi taro wani babu wani abu abinda ba za a yadda da shi ba shine a ɗauki a dauki wannan wani abu ne da ake aka maida shi kamar wato wata ibada wata kurba ake fadar wata falalarsa salace wanda ya yi ga wani lada kaza kaza kaza za samu ko wanda bai yi ba zai samu alhaki ko bai damu da alkur'ani ba ko baya san alkur'ani kaga ana an bashi wani wani hukunci a shari'anci ko an ce da shi wajibi ne amma in wani abu ne wanda su waɗannan yaran da za su yi sauka in suka riga suka fita baɗi kuma ba za a sake kira wasu a ce za a sake mutu ko su su mai da wannan a rayuwarsu har a fata yana maimaituwa ya zama kamar idi wato duk shekara ah, idan yaro abinan yaron da ya yi sauka duk shekara ya kuma tara jama'a ya ce ranar saukata ta zagayo wata shekarar ma ya tara jama'a ya ce ranar saukata ta zagayo to kaga wanda ya mai da shi kuma idi domin shi amma abu ne da za a yi shi a wannan lokacin shi a ranar an gama da shi kuma sai dai kowa su daban to babu komai a ciki na'am sai tambayar da take cewa malam shin idan raka'atul fajr ta tsere wa mutum zai iya ramata raka'atul fajr zai iya ramata mun sha fadar wannan da mutum bai samu raka'atul fajr ba liman ya zo ko aka tada ikama to zai sallar zai sallar asuba ne tare da liman sannan kuma daga baya ya zo ya yi ta wannan ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma yace malam ya halatta idan na fitar da dukiyar da zan yi zakka na sayi kayan abinci da sutura na raba a ka'idar zakka in ka fitar da abin zakka za ka ba wa wanda ya cancanta a bashi wannan kudin ne in kudi ne dabbobi ne ka bashi dabbobinsa in kayan amfanin gona ne ka bashi kayan amfanin gonarsa shi kuma can ya rage nashi idan abin nan zai amfani da shi a haka ne in zai sayar ne in me zai saya da kudin shi dai shi zai zaba abin da zai yi amma ba za ka yi tasarrufi a cikin dukiyar da ba taka ba don da zarar ka fitar da dukiyar zakka to ba taka ba ce ta waɗannan da Allah ta'ala ya faɗa ce da fukara iwal inda masadakatu da fukara iwal masakin wal amiri alaiha har zuwa ƙarshen ayar wannan zakkata su ce to haka kai ba ka da hurumin kai musu sarrafi cikin dukiyarsu in dukiya ce ka fitar to kira kowa ka bashi dukiyarsa shi kuma ya rage mai zai yi da dukiyar gida zai saya hajji zai tafi a jari zai ja aure zai yi dinki zai yi koma mai zai yi dai ka bashi je kayansa amma ka ce yana damun ka da bashi da abinci bare ka sai abinci ka bashi wannan ka yi tasarrufi cikin dukiyar da ba taka ba bai halatta yin haka ba na'am sai tambayar awwal usman ya ce shi malam akwai wata hanyar kawar da najasa banda amfani da ruwa na'am eh, najasa ana kawar da ita da ruwa ana kawar da ita da hoge ko abin da dutse kamar yadda aka sani a istijmar istijmar tsarkin dutse kaga tsarki ne mutum da ya bawali ya yi amfani da dutse to ya yi tsarki ba dole ne sai ya kara da ruwa ba ah, kaga wannan gusar da najasa ne haka na ana busar da najasa ta hanyar istihala wato ta canza daga yadda take kamar misali fitsari ne aka yi a guri da rana ta dake shi rana ta ke gurin ya canza ya tashi daga yadda yake wannan zarnin da waye duk ya tafi to wannan shi ma ya tsarkaka istihala ita kanta sau inda malamai suke cewa tana abin nan tana ga wadda najasa da wani abin da ake kira da najasa shi ne wannan ayin din idan aka samu abin da ya gusar da wannan ayin din wannan abin da ayin din to shike an gusar da najasa sauran asar din da zai bayyana a gurin wani alama da najasa da za ta bayyana wannan ba za ta cutar ba na'am sai tambaya ta gaba wadda take cewa malam idan liman yi shiru tsakanin hudu farko da ta biyu shin akwai wani abu da ya kamata a faɗa a kokuwa to babu wata ruwaya da ta zata ce shi iliman ya yi shiru ka ce kaza wannan babu wani hadisi da ya zo a kan wannan ila iyaka dai ya dai abu mushal ashari wanda musulmi ya rawaito maganar cewa a lokacin da ake karbar addu'a a ranar juma'a shi ne lokacin da liman ya hau mimbari har lokacin da zai gama sallah lokacin da liman ya hau mimbari har lokacin da zai hatta ta kuda har a gama sallah to kaga a wannan dan tsakanin wata dama ce da in kana da addu'a zaka iya yi wannan hadisi wasu malamai sun yi magana akan cewa hadisi ne mursal wato bai sa bai cika ba amma ga waɗanda suka inganta shi kamar shi sai imam muslim da wasu sun ce shi kansa yana bayanin lokacin da ake karɓar addu'a to ga waɗanda suka tafi a bisa ingancin hadisin kaga a lokacin mutum zai iya yin addu'a wanda kuma suka ga hadisin bai inganta ba su za su ce a lokacin mutum ya yi shiru shi ya fi dacewa sama da ya addu'a wannan kuma yake cewa malam akwai bambanci tsakanin istighfari da kuma tuba eh, istighfari shine ka nemi gafara Allah a dunkule kan wasu kurakurai kan wasu abubuwa da kai wasu ma ba za ka itinawa ba su ka manta da su wasu baka san ma kayi ba amma kuma kayi ah, Allah ta'ala rana gobe kiyama ya lullube kai da suturarsa da afuwarsa shi ne abinda kake roƙa abubuwan da kai na kurakurai na laifuffuka wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah ta'ala ya lullube ka rana gobe kiyama ya suturta ka kai ya kama ka da waɗannan laifuka shine shine malai gafari a ah, tuba kuma laifi ne da kasan kayi ina yin abu kaza wanda na san Allah ya hana ya haramta shi to na kudura aniyar na daina ba zan kara ba na yi nadama akan abin da ya wuce kuma zan sake yin wannan wannan laifi ba to wani ita ce tuba shi tuba wani abu ne da kake yi ka daina in ka daina shi ka yi nadama ka yi dau alkawarin ba za ka sake ba tare da da kyakkyawan niyya a zuciyarka wanda shi yake cewa tuba da haka mutumin da yake laifi Allah yana iya gafarta masa laifinsa na gobe kiyama amma banda shirka in mutum shirka yake yi to ba zai gafarta masa sai ya tuba shi yasa Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta masa ayi shirka da shi amma yana gafarta abinda bai kai haka ba to ita shirka gafara ba za ta yi amfani a kanta ba sai tuba tuba kuma shine mutum ya ce ya daina in shirka ce ya daina yin shirka ya daina hada Allah da kowa ya zo ya tauhidi ya tsantsanta bautarsa ga Allah shi kadai to kaga anan tuba za a ce ba istighfari ba shi kuma istighfari wani abu ne da muka faɗa wanda yake na laifuffuka da wasu kasan su wasu baka san su ba wasu sun wuce wasu kila nan gaba ma ka yi su a ranar gobe kiyama Allah ta'ala ya lullube ka shi yasa malamai suka ce ayar da Allah ta'ala ke cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim wato inda Allah ta'ala yake cewa kace ya ku bayina waɗanda suka suka cutar da kansu ta hanyar saban Allah kada ku fitar da tsammani daga rahamar Allah Allah yana gafarta zunubai gaba daya domin shi Allah mai yawan gafara ne mai jin kai to wasu malamai suka ce ko malamai suka ce wannan ayar tana maganar tuba ne duk da an yi amfani da kalmar gafara amma ana maganar tuba saboda tuba shine yake kankare dukkan wani laifi har shirka kafirci ko wani irin laifi ko min girman sa mutum ya tuba ana kankare masa wannan laifin da tuba sai inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an to kalmar yaghfiru ana nufin yana karɓar tuban zunubai gaba daya saboda in ba a haka ka fassara ayar ba to sai ta ci karo da waccan ayar da ta ce inna la yaghfiru an yushraka bi Allah ya nuna ba akwai zanubin da baya gafarta shi sai dai a tuba da haka suka ce wannan ayatu tauba ce ba ayatu istighfar ba don haka istighfari ana yin shi ga laifuffuka da suka riga suka wakana mutum ya san su bai san su ba sun riga sun wuce kuma wasu ba ya su bai ma san ya su ba Allah ta'ala ya sutarta shi gobe kiyama yayi masa afuwa shine istighfari tuba kuma laifi ne da ya san yana iya ce ya daina yayi nadama in haƙƙin mutane ne ya mayar musu haƙƙin su wannan shi yake tuba na'am wannan kuma yace malam shin za a iya sallah da alwalar wankan janaba eh, za a iya za sallah da wankan janaba wato shi wankan janaba kawar da hadasi ne wato kari ne wanda yake babba ita kuma alwala kari karami take kawarwa to in kaga abinda zai kawar da kari babba in babu aula karami ma ya shiga shi yasa Allah ta'ala da yayi magana alwala ya yi walidin abu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi wa aydiyakum wa arjulakum ila al yace wa in kuntum junuban fatahharu Allah ce idan kun tashi za ku yi sallah to ku wanke fuskokin ku fafsilu wujuhakum ku wanke fuskokin ku aydiyakum ila almarafiqi da hannuwan ku zuwa gurin hannaye wa masahu bi ru'usikum ku shafu kawukan ku arjulakum ila kabin ku wanke kafafuwan ku wato Allah ta'ala ya faɗi alwala shi in za ku yi sallah ku yi alwala sai ce in kuntum junuban wato shi ma atafi ne akan idza qumtum ila salati wa kuntum junuban hmm. in kun tayi za ku yi sallah amma kuna da janaba fa tsaharu to ku yi wanka sai ba a kuma sake maimaita batun alwala ba kenan in ka tashi kana janaba za ka yi sallah ka yi wanka in ka yi wanka shi kenan ka yi ka ba sai ka kuma dawowa ka yi alwala ba shi ya sa ya ce in kuntun marza awa ala safarin auja jaa ahadun minkum min ghaibi aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan ba to in kuma a halin tafiya kuke ba ruwa ko kun zo ko ko kun yi ga'idi ko kun kusanci matan ku ba ku samu ruwa ba sai ce ku yi taimama shi ma ku yi taimama ku yi sallah to in kun tashi sallah ku yi alwala ku yi sallah idan janaba gare ku ku yi wanka ku yi sallah idan ba ku da ruwa ko kuma kuna kuna halin tafiyar da ba a samu ruwa ba ko wani dalili ya hana samun ruwa to ku yi taimama ku yi sallah wannan shine ma'anar ayar saboda ka mutumin da ya wankan janaba sabon ya yi alwalar da take ciki alwalar shi ciki mustahabbi ce sifa ce ta kamala in mutum ya yi to ya zo da wani abu na sunna kari a cikin wankansa yana da lada ɗoriya akan wanda bai alwalar ba amma rashin yin ta ba shi yake nuna wankan bai yi ba idan mutum ya yi wanka na janaba ko ya yi alwala ko bai yi alwala ba to shi kenan zai iya sallah sai in ya yi wani abin da zai warware mashi alwala ko zai warware shi wadannan tsarki kamar ya bawali ko rihi ko ga'idi ko bacci kamar yadda aka sani na'am wannan kuma tambayar ta ce malam idan mutum zai yi kafara ciyarwa yaya yanayin ta zai kasance kafara shi da zaka ce ka ciyar a wasu kafarorin ana kaddara wato ana kaddara wani abu na abin da zaka ciyar kama ce ka bada ka ba da mudu biyu wato rabin sa'i daya kamar ka farar mutumin da ya yi ya yi aski lokacin da yake da irami saboda yana da kwarkwata wani abu na cuta a kansa ko wasu kwari a kansa sun hana shi sakat aka ba shi dama ya yi abin nan ya yi aski latifa fidiyatun min siyamin ko sadakatin aw nusuk min siyamin aw sadaqa sadaqa shine ciyar da miskinai shida kowane miskini za a ba shi rabin sa'i an kaddara mudu biyu akwai kuma wanda ba a kawo wani takadiri akwai kuma wanda ba a kawo wani takadiri ba kamar misali mutumin da yake ba zai iya yin azumi ba aka ce ciyar ce ba zai iya azumi ba ya ciyar Allah ta'ala ce Allah zai ne tuku da fidiyatun ta'amu miskin wanda ba za su iya ba ko za su yi wa azumin amma za su sha wahala to su ba da fansa ta ciyar da miskini a tare da an kaddara suna ba ta zo da kaddara shi mai zai ba miskini tsarin duk abinda zai ba shi na ciyarwa an ce ciyarwa shi ne ka ba shi abinci ce koshi to shi kenan ka ciyar da miskini kan ka mace ce ko namiji ne ya dafa abinci ko ta dafa abinci to a cika masa kwano da za a tabbata cewa duk sa wannan in zai koshi sai a bashi da zara aka bashi to an ci yadda miskini ɗaya ake bukata ka ba mutum ɗaya ka ci yadda miskini ɗaya in biyu ne ka tura mutum biyu ka ci yadda miskini biyu kowanne ka bashi gwargwadon abin da a zaman wannan ba wai ana nufin ayinin duka ba ko suna daukan ana nufin ka bashi da safe ka bashi da rana ka bashi da daddare sannan ka ciyar da miskini a'a ana nufin a zama daya ce koshi to in ka bashi abin da zai ciye koshi a zama guda to ka ciyar da miskini wannan shine ta wanda aka ce musu wato mudu biyu yanzu in ka kirawo abin nan miskini wani ka bashi tafin hannu biyu wato ka bashi mudu biyu wani ba za wataƙila ya rasa ma mai zai da ita gara ka bashi haɗaɗɗiyar ka dafa masa gashi nan yadda kai ma kake ci ka bashi ya zauna ya ce koshi ya fi masa amfani sama da ka kwamfaci mudu biyu ka bashi ba zai rasa ma ya zai sarrafa shi a lokaci ne da shaidanu suke sauka a daidai wannan lokacin sai a nemi tsari da gare su ta hanyar yin wannan abin da annabi sallallahu alaihi ya koyar wannan shine min sharri za idza waqaf Allah ya faɗa sharrin dare idan ya gabato da duhunsa sai ku nemi tsari daga wannan ta hanyar yin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya koyar da mu amma ba ce akai ka a kwantar da shi ba ba ce ka a zaunar da shi ba sai dai a goya shi wannan ba gaskiya bane to alhamdulillah masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na fitoyi rahama namu a yau taka za a iya aiko mana da saƙonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambar waya wato sufili takwas sufili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sufili takwas sufili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma akan lambar waya wato sufili takwas sufili. biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku za kuma a iya aiko mana ta dandalinmu na sada zumunta wato facebook ko kuma a adireshin na yanar gizo wato fatoyin rahama at yahoo.com da haka a madadin shehun malaminmu a dr sheik muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano da kuma bashir idris ungogo wanda ya sada mu da ku ni shehu bala kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar allah كتبنا عليهم an أنفسكم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما